Sova Info. Otvorene su prijave za prvu radionicu event managementa u organizaciji udruge RIROK. Uz teoretski i praktičan rad sudionici će imati priliku upoznati sve etape organiziranja jednog događanja, kao što su na primjer potrebni uvjeti, izrada proračuna, pribavljanje dozvola i osmišljavanje vizualnih identiteta. Radionica će se održati od veljače do svibnja jedan puta na tjedan, a namijenjena je mladima do 30 godina. Prijaviti se možete online prijavnicom na web stranici udruge RIROK do 25. siječnja. Broj polaznika je ograničen, a projekt je financiran od, od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, grada Rijeke, Lučke uprave Rijeka te Primorsko-Goranske županije. U klubu Bačva održavaju se sutra još jedne poduzetničke čakule. Poduzetničke čakule su mjesečno neformalno druženje poduzetnika, ulagača, savjetnika i drugih koje zanima tematika poduzetništva i osobnog razvoja. Želi se stvoriti prilika poduzetnicima da na uspješnim primjerima prošire svoje znanje te prikupe savjete kojima pozitivno mogu utjecati na razvoj vlastitog poslovanja kao i uputiti mlade da krenu u svijet poduzetništva. Sutrašnji su panelisti Gorana Nikolić s Visoke poslovne škore PAR, Sven Maričić s Medicinskog fakulteta u Rijeci i Damir Medved iz Ericsson Nikola Tesla. Poduzetničke čakule započinju u 18 sati s temom Je li Hrvatska plodno tlo za inovacije? Na Filozofskom fakultetu u Rijeci održava se sutra treća po redu studentska filmska večer u organizaciji autonomnog studentskog kolektiva Povjesničar. Prikazivat će se biografska drama o slavnoj meksičkoj umjetnici Fridi Kahlo, poznatoj po svojim autoportretima i slikama u kojima je ispitivala probleme identiteta, rasa i klasa u meksičkom društvu svoga vremena. Projekcija počinje u 18 sati u predavaonici broj 106. Ulaz je slobodan i besplatan. se vremenske prognoze sutra tiče, nije ništa iznenađujuća. E, naime, sprema nam se pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost za kišu i grmljavinu, a za riječko područje su posebno najavljene obilne oborine. Puhaće nam i umjereno do čak jako u jugo. E, najniža jutarnja temperatura od 6 do 10 stupnjeva, a dnevna od 10 do 14. S ovu info čitala i uredila Dora Vujnović.